תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו. בתוכנית הבאה, מעדן ויניל עם אהרון מורג ומשה אהרונסקי. תהיו איתנו. דרקורטו ואין תוספת בוקר טוב, בוקר טוב זה אלמוני הוא, בוקר טוב אלמוני בוקר טוב, בוקר טוב וזה פלמוני הוא, בוקר טוב פלמוני בוקר טוב, בוקר טוב ומה איך אומרים זאת וכולי, כי כל הילד דרך אומה, כל זה תראו על הבמה. מובן? בבקשה להתחיל. אני אשר על הארמון, על כן קוראים לו שר ארמון, בוקר טוב שר ארמון. בוקר טוב a gozar. Alguien sar himnos a danzar, vos querés todos a gozar. Boquetón, boquetón. هתוכן הכפר. לכן, פשוט קוראים לו אשר לכם פשוט קוראים לה בת טוחן, בוקר טוב ובת טוחן. בוקר טוב, בוקר טוב. ואנוכי החצרונית, ואנוכי החצרונית. בוקר טוב ואנוכי, הו-הו, הי-הי, ומי יודע מהו שמי, שמו המפורש של הופי זה הוא הוא סוד כמוס במחזה. בוקר טוב, סוד כמוס. בוקר טוב, בוקר טוב. בוקר טוב, סוד כמוס. בוקר טוב, בוקר מנגני זמר בחיצרוץ בסרובו של מלך עוץ! אני שולט בארץ עוץ על כן קוראים לו מלך חוץ, בוקר טוב מלך חוץ, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב מלך חוץ, בוקר טוב, בוקר כן, בוקר טוב באמת למי שהתעורר בשעה הזאת. כן, אנחנו, זה לא בוקר. זה צהריים, אמנם. כבר לא בוקר. זה צהריים, אבל מי שהתעורר ושמע אותנו עכשיו, בשבילו זה בוקר. חוץ מזה שתמיד נחמד לפתוח עם אוצלי, אה, גוצלי, המהדורה המקורית. כן. שלום, משה. שלום, אהרון. מועדים לשמחה. חגים וזמנים לששון, כן. נכון? היום זה... אה, אה, איסור חג, נכון, אבל כן. זה בסדר, עדיין חג. אז היום אנחנו מקליטים את התוכנית שתשודר ביום uh, ראשון, אבל אם אתם uh, באינטרנט, אתם שומעים אותנו, וזה נחמד מאוד שאתם uh, איתנו, גם אמירה כאן איתנו. Uh, רובי כבר מתחמם על הקווים שם, כי אחר כך הוא ייכנס uh, לאולפן וגם לו לא יש מה, מה לתרום. אני לא יודע אם אתה זוכר, yeah. uh, לפני כמה חודשים uh, אני השקתי פינה במעדן ויניל, והיא אה, ככה נבלעה ולא... קראתי לה, אל תסתכל בקנקן. זה התקליט שהעטיפה שלו עטיפה, הייתה עטיפת קרטון, כן, בלי תמונה, בלי כלום, בלי... שלא ידענו בדיוק מה זה. הרשימה של השירים הייתה מודבקת בסלוטייפ על העטיפה הזאת. אז אמרנו, בוא נעשה פינה. הפינה לא יצאה, אבל היום, בלי קשר לחג, אנחנו... עושים ספיישל של אל תסתכל בקנקן. זאת אומרת, אה, תקליטים שנמצאים בתוך עטיפות שהזמן עשה אה. בהם שמות. כן. אתה רואה, הוצלי נכון, נכון בוצלי נכון, זה קרוע, כן. ומרוט, וסמרטוטי, mm-hmm. ו... אבל השאלה היא, מה יותר חשוב, התוכן או האריזה? ברור שהתוכן יותר חשוב. אנחנו או... היינו שמחים אם גם האריזה הייתה נראית כמו שצריך, אבל כן. היא לא. אה, אז כל התוכנית הזאת היא תקליטים שנמצאים בתוך עטיפות שלא נדע, mm-hmm. אבל המוזיקה, אנחנו מקווה שתעשה לכם טוב. אוקיי. Okay. ואחרי שפתחנו עם אה, אוצלי גוצלי, אנחנו ממשיכים עם דיוויד בואי, באלבום שהחודש חוגג יום הולדת 50. וואו. Wow. האלבום הזה זה Pin Ups. עכשיו, פינאפ זה אלבום של קאברים. Mm-hmm. מה פתאום אלבום שלם של קאברים? Mm. תשאל. נו, מה פתאום באמת? יפה, רציתי שתשאל. כן. אז אני אגיד לך. אה, דייוויד בואי כמובן חתום על חוזה עם חברת התקליטים שלו. Mm-hmm. ב-1973, אה, כמה חודשים לפני Pin Ups, הוא מוציא אלבום מאוד מצליח, את אלאדין אה, סיין. אבל אה, בחברת התקליטים שלו, כמובן מרוצים מהעניין הזה. רוצים להרוויח עוד. כן, ואז אה, מסתכלים על לוח השנה ואומרים, רגע, כריסמס, עוד, עוד אותו, מעט, כן. כריסמס זה העונה הכי טובה ל... למכירת אה, תקליטים. תקליטים. אז בבקשה, דיוויד, תביא לנו אלבום חדש. אין לו חומר חדש, כי הוא עוד לא הספיק לכתוב חומר חדש. כן. ואז צץ הרעיון לעשות אלבום של קאברים לשירים שהוא אוהב. מה רע? מה רע? באמת טוב מאוד. ויש שם קאברים... אז ככה אפשר לדעת מה הוא אוהב באמת. כן, יש שם קאברים לפינק פלויד ודהו. או, להקות טובות מאוד. איזה שיעור עשה לפינק פלויד? סי אמילי פליי, שזה הסינגל הראשון שלהם, mm. אני חושב. אז אנחנו נשמע קאבר אה, שלו ללהקה אוסטרלית שנקראת איזי אה, ביטס. השם אולי פחות מוכר, אבל השיר הוא בהחלט מוכר. Friday on my mind, mm-hmm. גרסת דיוויד בואי ב Pin Ups, אנחנו אחר כך נשמע עוד קצת מהאלבום הזה. המהירות נדמה לי, לא? זה נשמע ככה, נכון? כן, אלכוהול. או שזה המהירות האמיתית. זה המהירות. <laughs> just don't go me more than working for the rich man. Hey, I changed that scene one day. Today I might be mad. Tomorrow She's out of sight to me. קצר ככה. הכל קצר, אלה שירים ש... אם הם עברו את השלוש דקות זה היה אה, יוצא דופן. עכשיו, שים לב לעטיפה. Mm-hmm. אה, זה גם איזשהו הומאז' של אה, דיוויד בואי למה שנקרא Swinging 60's yeah. כן. בלונדון. כי מי שמצולמת פה איתו זאת טוויגי. אה, אז... אה, הדוגמנית המפורסמת. הדוגמנית המפורסמת, שהייתה לה גם קריירה קטנה כזמרת, אה. לא מצליחה מי יודע מה, אבל... אה, אז... אז הנציחו אותה פה לתקליט. כן, כן, אז הנה, אז אה, האלבום הזה, הקרוע מהצד, mm -hmm. אבל הוא קורע... כן? כן, הנה, אז אנחנו נשמע. אנחנו נשמע עכשיו שיר נוסף מתוך... It comes. Here comes the night. Right out my window, walking down the street, my girl with another guy his arms around her like it used to be with me. <gasps> Oh, it makes me want to die. funny how they look so good together. Wonder what is wrong with me. Why can't I accept the fact she's chosen him and simply let them be? turning down the lights, now he's holding her the way I used to do. I can see her closing her eyes and telling him lies exactly like she told me to. Oh, here it בסוף זה בטח עושה לך חשק לעוד דיוויד בואי. נכון, בהחלט כן. מה? אז אה, אם יש חשק, יש גם תקליטים. אה, ועכשיו אנחנו לאלבום של דיוויד בואי שיצא בדצמבר 1971. ומה אני אגיד לך, אם... אז הוא היה אה, פורע, הוא הוציא הרבה דיסקים אחרי. הוא הוציא הרבה תקליטים, כן. כן. עכשיו, אם, אם זה עוד העטיפה מחורבנת, אבל קצת, כן. מה אנחנו נגיד על הדבר הזה? אוי, זה קרוע, זה מסמורטט. בסדר, זה... אה, זה אומר שהשתמשו בו, שהשמיעו בו. תראה... אה, או שאיזה עכבר נתן לו שם ביס, ביס, אני יודע מה. אתה יודע מה, זה גם יכול להיות, זה גם יכול להיות. עכשיו, תקליט, עטיפה של תקליט זה כמו ספר. אם uh, היא לא נמצאת במקום מוגן... מקורר בהתאם, כן. עם ניילון. עם ניילון, אז אה, דברים... Uh, דברים די אה, נדפקים. בכל אופן, Hunky Dory, אה, תקליט יפה מאוד שאני אה, מאוד אוהב של uh, דיוויד בואי. אה, מה מיוחד בו? קודם כל, כאן הוא כבר, הוא שלב אחד לפני זיגי סטארדסט, הוא מתחיל לטפח את המראה האנדרוגני, האדום-מיני, כמו שאתה יכול לראות כן, פה. כן, כן. ויש לו פה כמה שירים יוצאים מן הכלל. אה, גם הנגנים, יש לו כמובן, מיק רונסון מנגן בגיטרה, זה הנגן הקבוע שלו, מי שמנגן פה פסנתר, זה ריק וייקמן, שאחר mm. -hmm. כך יהיה בלהקת יס. Yes. כן, כן, שבא למקום אחר. אמ, ואנחנו, אנחנו נתחיל עם אה, שיר שכולם מכירים, בטח גם אוהבים, זה נקרא Changes. Mm-hmm. זה דרך אגב היה גם אחר כך שם של אוסף לעיתים שלו. Every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. But I've never caught a glimpse how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Change it have face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. face the Changes. It's gonna have to be a different man. never leave the stream of warm permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultation friends, they're quite aware of what they're going through. ch ch ch ch Changes. Turn and face the strange. Changes. Don't tell them to grow up uh, out of it. והסקסופון לוקח אותנו לסוף של צ'ט צ'ט צ'ט צ'יינג'ז. טוב, אה, מוישה, אני חושב שאנחנו נשמע עוד, אה, עוד שיר מתוך אה, האלבום הזה, מתוך האנקי אה, בוי. יש שם משהו מיוחד שאנחנו צריכים ללמוד אחד? יש פה משהו... לדייוויד באוי יש הרבה שירים יפים. זה ברור, זה ידוע. אבל השיר שנשמע מיד, רק שנייה אחת, יכול להיות שאני הטעיתי אותך, אמירה, וזה לא שלוש, אלא ארבע, תכף אני אגיד לך, אכן זה צריך להיות מספר ארבע. טוב. מספר ארבע. מספר ארבע. אז בינתיים אנחנו ננצל את הזמן. אז אני אספר לך, כן, קודם כל, כן. אה, השיר הזה, אה, מלבד זה שהוא, לדעתי, אחד היפים שלו, אם לא ה... אה, אה, הוא גם נתן את השם וההשראה לסדרת טלוויזיה בריטית, mm-hmm. שנקראת בשמו Life on Mars, mm-hmm. ששם איזשהו אה, בלש במאה ה-20, בשנות האלפיים, אה, חוטף אה, פציעת ראש מאוד קשה, וכשהוא מתעורר הוא מוצא את עצמו ב-1973, mm-hmm. או ככה הוא חושב, שהוא... כן. אז... אה, הייתה לזה אחר כך סדרת המשך, שקראו לה על שם שיר אחר של דיוויד באוי, Ashes to Ashes. אה, Ashes to Ashes, כן. כן. כן זה מוכר. כן. נו, מה רצית להגיד? לא, שאנחנו, שידעו שאנחנו גם מאזינים לרדיו קסם 106 FM. נו, בוודאי. ברגע זה, שאנשים ידעו. הרי איפה, איפה... ולתוכנית שלנו מעדן ויניל. איפה עוד אפשר לשמוע תוכנית שכולה... עם שני פטפונים. עם שני פטפונים, כן. וחי ולייב. כן. כן, ולפעמים יש גם אורחים. מה זה לפעמים? לרוב לא, יש לנו אוקיי, אורחים. ודאי, עכשיו, מה... בגלל החג אמרנו, תנוחו, אל תבואו. כן. תהיו בסוכה. בדיוק כך, שישבו בסוכה. טוב, בואו נראה אם קלענו בול לשיר האהוב עליי. לא, לא, לא, לא, אז אנחנו נחזיר... לא, לא, תשאיר אותו, אנחנו... אה, בכל זאת אחד אחורה, נראה אם אנחנו... לא מפספסים. טוב. ובואו ננסה עוד פעם. זה תקליט, זה לא... זה תקליט. זה. זה זה. And she's hooked to the silver screen But the film is a sad thing for For she's lived it ten times or more She could spit in the eyes of fools Cause say I de la Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame. Cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes. From Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds. To my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing for Cause I wrote it ten times or more. It's about to be written again. and I אין פלא שאני חושב שזה אולי השיר הכי יפה של דיוויד באוי. דיוויד באוי, מה לעשות, כבר לא איתנו. נכון מאוד. מיק ג'יגר, שיהיה בריא, וקית' ריצ'ארד, שיהיה בריא, ורוני ווד, שיהיה בריא, צ'ארלי ווטס כבר לא איתנו. אה, ולרולינג סטונס יצאו כמה וכמה וכמה וכמה אלבומי אוסף. Mm-hmm. האלבום הזה אה, נקרא אה, במקור Get Stoned. Get אני Stoned. לך תתמסטל, כן? או 30 Greatest Hits. Mm-hmm. בארץ קראו לזה, כשזה יצא בארץ, כן. אה, הורידו את ה-Get Stoned. אה, אלבום כפול, חסכו על גייטפולד, אז דחפו שני תקליטים לתוך אה, עטיפה אחת. אה, לדעתי, אה, זה יצא או באירופה או בארצות הברית, ואיסטרוניקס, שאז ייצגה כמה, את RCA ועוד כמה חברות, פשוט ייבאו את זה לארץ. ו... כמו שזה, זה, לא זה, שינו את העטיפה, לא שום דבר. זה מ-77, האוסף הזה. הלהיטים אה, כאן, לדעתי, מסודרים כרונולוגית, ובוא נשמע... מה מצאת? איזה משהו טוב ביניהם? אתה יודע שאני אוהב לבחור את השירים הראשונים. זה פחות בלאגן אחר כך. <laughs> אז אנחנו נשמע את הרולינג סטונס שרים Get off my cloud. Mm-hmm. שזה פחות או יותר, עוף לי מהעיניים. כן. אנחנו כל כך לא רצינו להיפרד מדייוויד באוי, אה, שאנחנו... אז זה, זה עוד הוכחה שיש לנו שני אה, פטפונים, פטפונים כן? כן. אז אנחנו נעבור לפטפון השני. אנחנו נעבור לפטפון השני, ו... Get oh. off my cloud. זהו. Get Off My Cloud, ה הרולינג סטונס, וזה עשה לנו חשק לעבור לתקליט השני באלבום הכפול הזה. Mm-hmm. ומקודם אמרנו שדייוויד בואי נתן את ה... נתן... שם של שיר שלו הפך ל... לסדרה. אה, שם של סדרת טלוויזיה, במקרה של ה הרולינג סטונס, שם של שיר שלהם הפך לסרט קולנוע, שאם אני לא טועה, וופי גולדברג שיחקה שמה, קומדיה, אקשן, וזה נקרא... ג'אמפינג ג'ק פלאש. אה, כן, נכון. חשבתי בכסי החשדים, שהיא גם שיחקה שמה. רולינג סטונס, Jumping Jack Flash, ואתה יודע, אל תסתכל בקנקן הזה בינתיים, עד עכשיו, זה היה קוסמטי בעצם, כן? כי זה, זה קרוע נגיד, אבל התקליטים, כמו ששמענו, מתנגנים... מתנגנים uh, טוב מתנגנים מאוד. מתנגנים טוב מאוד. בהחלט. אה, עכשיו אנחנו הולכים לעשות ניסיון, וואלה, אנחנו באמת לא יודעים מה תקליט הבא ינגן, כי הוא חטף מה שנקרא נזקי מים, העטיפה. יש מקום להניח שגם התקליט. אולי. אנחנו, אנחנו... אם הוא לא חטף שמש, זה כבר טוב, כי השמש מקפלת אותו כמו גלים. אה, כן, אבל... מים אה, רק שוטפים אותו, לא מנקים גבול. אותו. טוב, זה תקליט של אה, עפרה חזה בשירי ילדים. Mm-hmm. זה תקליט שהיא הוציאה ב-82, אחרי פיתויים. אה, טוב, בואו... בואו נשמע. בואו נראה. כמו שאתם שומעים חריקות, עניינים, ניתן לזה לרוץ קצת. יבנה בית בתל אביב, מי יבנה יבנה? אני משאיר לך את המיקרופון פתוח, לא תשאור. תשאיר, תשאיר. אנחנו החלוצים. יאללה, אני לא זמר. אתה לא רוצה להתחרות, לא? מי יזרע יזרע שדה בתל חי, מי יזרע יזרע שדה שומעים שזה אמיתי, שזה סקרצ'ים. בדיוק, כן? אתה לא יכול uh, להגיד, הכל אצלכם דיגיטלי, ו... לא. זה, uh, יש דיגיטלי. בוודאי. בלי דיגיטלי מה היינו עושים? אבל זה באמת היה תקליט. עם נזקי מים, וכמו שאנחנו רואים, מה לעשות, גם uh, נזקים בוויניל עצמו. מה? נראה נורא? נראה נורא. טוב, בהזדמנות אנחנו נזמין אתכם לטקס שבירת התקליט. למה? אנחנו נתלה אותו פה באולפן. נתלה אותו, כן. נתלה אותו באולפן פה. נכון. טוב, בואו נמשיך עם עוד תקליט של אה, נזקי מים, אה, על אללה ירחמו. אה, וזה תקליט של בובי מקפרין שנקרא Simple Pleasures. עכשיו בובי מקפרין, אתה זוכר? Don't worry, be happy. Mm-hmm. בזכות ה-Don't worry, be happy הזה שהיה במקום הראשון uh, בארצות הברית, במצעד האמריקאי, אז גם האלבום הזה אה, זכה להצלחה, הוא הגיע לפלטינה בארצות הברית, ואנחנו אומרים, בוא נשמע. בוא. בוא, נקווה בוא לטוב. נשמע. Don't worry. Don't be happy. Be happy. חורק, אבל בסדר. גם הוא נראה, הוא עולה ויורד. כן, זה תקליטי פריסבי, מה שנקרא. little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. In every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy now. worries. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed, don't worry. Be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. <laughs> Be happy. Look at me, I'm happy. happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile, but don't worry be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry. Be happy. So listen to what I say. In your life, expect some trouble. But when you worry, you make it double. But don't worry. Be happy. Be happy now. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Be happy. אנחנו בינתיים מאוד הפי עם התוכנית של היום. נכון. והתוכניות שלנו בכלל. אה, אז אנחנו עכשיו נוריד ככה... Don't worry. אה, בובי מקפרין. ו... בי הפי. הנה עוד אלבום שחוגג uh, יום הולדת uh, החודש, הוא יצא לפני 42 שנה. זה אלבום של להקת אה, ראש, להקת רוק אה, קנדית, שנקרא Exit Stage Left, אלבום כפול, לייב. ותשמע, uh, תמיד, השיר שנשמע מיד זה שיר שתמיד מתקשר אצלי לנסיעה הראשונה שלי לחוץ לארץ, mm-hmm. לאירופה, זה היה ב-1980. מעניין. ונסעתי לבקר קרובים של אבא שלי המנוח אה, בברלין, ברלין המערבית. Mm -hmm. עכשיו, ברלין אז הייתה, הייתה עדיין מחולקת. מחולקת כן. גרמניה הייתה מחולקת. כן. בשביל להגיע לברלין, מהמבורג אתה, זה ארבע שעות נסיעה ברכבת, אתה נוסע שלוש שעות מתוך זה בתוך שטח מזרח גרמניה, וזה mm -hmm. לא נעים במיוחד. ואז אתה מגיע לברלין. עכשיו, הם היו מאוד עסוקים, אז לא יכלו לארח אותי ממש, אבל אה, הייתה לי מיטה, כן? והייתה כן. לי ארוחה ורדיו, רדיו. וברדיו שידר ה-BFBS. BFBS זה תחנת הצבא הבריטי. יש בקפריסין. בכל מקום שיש צבא בריטי יש שם בדיוק, תחנה. בדיוק, והיה בברלין. כן. והם שידרו תמיד, אה, לעיתים, וגם שידרו כמובן את המצעד הבריטי של, אה, של אותו שבוע, נכון. וזה שיר שנשמע שוב ושוב ושוב ושוב, ונכנס לי, והתאהבתי בו, והוא גם מתאים לנו. השיר הזה של להקת ראש נקרא Spirit of Radio. Mm-hmm. ובואו נשמע. בואו נשמע. Live. Like a Rush. Come show me. תשמע, זה מעניין מאוד, זה יפה מאוד הקטע הזה, בהחלט ההופעה, הופעה, מרגישים שזו בהופעה חיה וזה קצב נהדר. וזה שלושה אה, נגנים בלבד, או. שנותנים סאונד מלא ועשיר, וזה שיר טוב, mm-hmm. ומתאים לנו. בהחלט מתאים. Spirit of Radio. טוב, אנחנו... אה, אוטוטו לפני סיום. כמעט לפני סיום, אז אה, חג שמח, מועדים לשמחה כמובן. אה, תודה לאמירה שהפיקה. תודה לך, אהרון. תודה, משה. ואתה יודע איך אומרים, החיים זה גלגל. נכון. כן, פעם אתה פה, פעם אתה שם. בלאד, סווט אנד טירס אפילו עשו מזה שיר, Spinning Wheel. אה, Spinning Wheel. וזה, אנחנו נשמע את השיר הזה מתוך אלבום אוסף הלהיטים שלהם, שיצא mm-hmm. ב-72. עכשיו, לעומת העטיפות המחורבנות שהבאנו עד עכשיו. זה הרי זה ממש מושלם, כן, נכון? כן, נכון. יש פה, יש פה איזשהו קרע, ב... כן. אז הוא מתאים לנו, כן. לספיישל נו, שלנו. יפה. תחזרו אלינו אה, בשבוע הבא. בהחלט. לעוד מעדן ויניל. נכון. אני מזכיר לכם שהתוכנית הזאת תשודר בשידור חוזר ביום ראשון, ושבוע לאחר מכן יש לנו הפתעות אה, אחרות בשבילכם. כן, כן. אז... אה... תחזרו אנחנו... ותאזינו לנו. אנחנו נפעיל את בלאד sweat אנד טיאז. ועם בלאד sweat אנד טיאז אנחנו נסיים את התוכנית. Spinning Wheel, גלגל מסתובב, עם הסולן דייוויד קלייטון תומאס. תענו, אנחנו נהנינו. בדיוק ככה, רדיו קסם 106 FM, מחכים לכם בשבוע הבא. הרדיו שנותן לכם גם מעדני ויניל. כן, בדיוק. ביי. the spinning wheel spin. You got no money and you, you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you, you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel spinning wheel fly. myself as well. Is that in a way for a man to carry on? You think he wants his little loved one gone? I love you, more than you'll ever know. paycheck went. You know I brought it home to baby, and I never spent one red cent. Is that in a way for a man to carry on? You think it wants his little loved one gone?